ขอร้อน้องพระรัตนตรัยขอขาดพระอาจารย์เนยแล้วก็นัวัุการนักบวชทุกท่านพระเจริญพรและโยมทุกคน เรารู้สึกในปัจจุบันตรงนี้หรือเปล่า 坐在啊这个多龙禅的啊禅堂里吗？ตาเราดึงขึ้น มองเห็นรูปที่อยู่ข้างหน้าเราหูเราเปิดในการรับเสียง ใจเราเปิดด้วยหรือเปล่าใจเราต้องลอยไปที่ดูต่าหรือว่าใจเราอยู่กับปัจจุบันที่ตรงนี้ ถ้าเราสัมผัสอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับสิ่งที่เราอยู่ในที่นี้เดี๋ยวนี้ เราจะสัมผัสว่าเราอยู่ที่ตรงนี้มันไม่มี มันไม่มีอะไร มันไม่มีความทุกข์อยู่ที่ไหน认真的在听每一句话每一个字 พวกเราสังเกตไหมเราทุกข์อะไรไหมใจเราทุกข์อะไรไหมขณะที่ตั้งใจฟังขณะที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเรามีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นที่ใจหรือเปล่า有个人啊，他说，嗯，那么在这个当下啊，在现在这一刻啊，有哪一位是觉得心里非常？ เห็นไหม ความทุกข์ตอนนี้มันไม่มี ตอนที่บางทีเราคิดถึงเรื่องอดีตคิดกังวลถึงอนาคตตอนที่มันคิดเท่านั้นมันถึงทุกข์แต่ตอนที่ไม่ได้คิดอะไรตอนที่อยู่กับปัจจุบันตอนนี้ ไม่ทุกข์为什么这一刻啊，就当下这一刻啊啊，尊者讲法啊，我们听法的这一念心啊，你不苦 甚至于啊，有些人啊，完全处在一个啊非常啊清净法喜的状态。啊，为什么啊跟我们在来之前不一样？ถ้าเราสัมผัสอยู่กับปัจจุบันขณะจริงๆนะตอนนี้ความไม่ทุกข์มันก็เกิดขึ้นแล้วนะความที่เราอยู่กับความไม่ทุกข์เนี่ยก็คือเป็นความสุขนะเป็นความสุขจากการไม่ปรุงแต่ง 如果我回到日常生活当中，啊，时刻啊能提醒自己回到当下，啊，那么不去分别，不去执着，啊，轻松的跟当下在一起，那么啊，你的心啊会有一个彻底的改变。 ความโลภต่างๆก็เกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อเราไม่มีสติเท่านั้น แต่พอเมื่อเรามีสติกลับมารู้ตัวในปัจจุบันขณะกิเลสตัณหาความทุกข์มันก็ดับไปทันที้วก在那一分那一秒不见了。 当我们不小心啊，又回到生活当中不小心啊，又让贪嗔痴来偷袭我们。การฝึกสติก็คือนี่แหละฝึกให้เราสามารถอยู่กับปัจจุบันขณะในตอนนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ ความไม่ทุกข์มันเกิดขึ้นที่นี่เดี๋ยวนี้แล้ว แค่นี้แหละเป็นสิ่งที่เรากำลังจะทำเราอย่าเพิ่งสงสัยเลยว่าทำแค่นี้หละ มันจะถึงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน ทำแค่นี้เหรอเป็นสติเช่นเดียวกับที่พระอรหันต์ท่านเป็นมันก็แค่นี้เดี๋ยวนี้เท่ากันเลย就是这样啊，回到当下，活在当下啊，动中禅教大家的东西就是这个。那么，当我们回到日常生活当中后。 你一定要学会啊！当你的念头升起，你清楚的看到你又去看，又去吃、又去吃的时候，啊，又去分别执着的时候，啊，你一定要轻松的回到当下。有些人不是，有些人是发现自己不对了，啊，就尽量啊，要去啊，要去啊，斩断它。 或者是展除嘛，我们没有教大家这个，我们是教你轻松的看见，然后轻松的学会活在当下，当下你在做什么，你就好好的活在那件事情上，或者那个动作上。สมมติว่าตอนเช้าตอนเช้ามีคนาหามาที่ห้องให้าน มีอาหารก็มีข้าวต้มมีกับข้าวมีคนปอกผลไม้เป็นหนึ่งจานตาตมาก็ตอนแรกก็ทานข้าวต้มทานไปสองชามยังไม่อิ่มทันที ทานกับข้าวก็หลายคำก็ไม่อิ่มทันที ทานผลไม้ก็หมดไม่อิ่มทันที ทานขนมเป็นหลายชิ้นก็ไม่อิ่มทันที แต่พอสุดท้ายมาทานน้ำอีกแก้วหนึ่งมันอิ่มแล้ว่านมณอาตมาเนี่ยทานข้าวไม่อิ่มทานกับข้าวไม่อิ่มทานผลไม้ไม่อิ่มทานขนมไม่อิ่มมันมาอิ่มที่ข้าวเออ มันมันมันมาอิ่มที่น้ำแต่ว่าน้ำาหรอเป็นตัวทำให้อิ่มไม่ใช่นะมันก็อิ่มมาทีละคำทีละคำเรื่อยๆจนสุดท้ายมันมาอิ่มที่น้ำ ไม่ใช่ว่ากับข้าวอาหารต่างๆ ไม่มีประโยชน์ มันมีประโยชน์แต่มันยังไม่อิ่ม มันเป็นการสะสมไปเรื่อย就像我们在吃饭啊，早上，每天早上都会有啊两位师兄，大家可能会注意，我们南这边有两位师兄每天。 来用餐之前，他会先离开，因为他会啊，先去啊发心帮忙给尊者送饭。嗯，那么啊，每天尊者到了房间以后，啊，饭已经摆好了，啊，尊者说先吃，啊，先吃饭，早上就是稀饭，啊，然后呢，啊，吃菜，啊，吃饭不太饱。 又吃菜又不太饱，然后呢啊，我们还有有一个高师兄啊帮忙弄水果啊，吃饭吃菜没饱，再吃点水果啊，水果吃完还没饱哦，再喝一杯水。 มันสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆจนทั้งนอีกมันเต็มตอนนั้นแหละเราก็รู้ได้ในตัวของเราเอง我们也每天啊都在吃 ตองกินอาหารเหมือนเรากินข้าวกินกับข้าวเรามีสติในการรู้กายเริ่มต้นเรารู้กายไปเรื่อยๆรู้กายเรื่อยๆมันไม่ใช่เห็นแค่เพียงแค่ร่างกายนะร่างกายมันยกมือร่างกายมันเดิน แต่มันจะเห็นกระบวนการที่มันอะไรที่ทำให้กายมันเคลื่อนได้ อะไรที่ทำให้เราไปทำนั่นทำนี่อะไรที่มันทำให้เราอยากเป็นผู้นั่นผู้นี่ มันถึงเห็นกระบวนการของจิตใจด้วย จิตใจในขณะนั้นมันเป็นอะไรมันถึงสั่งให้กายทำงาน身体的每一个动作的动然后每次我们前面都加个轻松的三个字哦，啊，作者说这个是重点啊，这是重点的 诀窍在这儿呢，啊，一定要轻松的去觉知、去知道。那么在这个过程中，啊，每天都讲，你会自然而然的看到你的心。有的人会说，我看的还不够细，我看到的只是我的身、我的手、我的脚在动。啊，你别急，啊，啊，饭还没熟，啊，慢慢的把这个饭煮熟。 บอกคนว่าเราสามารถมีสติในขณะที่ทำร้ายคนอื่นได้หรือเปล่าตอบเลยไม่ได้นะเรามีสติในการที่จะไปชกไปฆ่าคนอื่นไม่ได้บางคนนะเคยมีนักปฏิบัติที่เป็นนักศึกษาเป็นนักเรียน มาปฏิบัติธรรมที่วัดพอกลับไปที่โรงเรียนครูไปเห็นเขาแอบตั้งวงกินเหล้านะเขาก็แก้ตัวกับครูว่าเนี่ยกำักินเหล้าอย่ามีสตินะ รู้สึกถึงการกินตอบว่าได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่าเจตนาหรือว่าจิตใจเขาไปในทางที่เป็นอกุศลไม่ได้เป็นในทางที่ดี เป็นในทางที่เบียดเบียนตนเอง หรือว่าเบียดเบียนคนอื่นตัวนั้นนไม่ใช่สตินะ嗯，作者讲到啊，回到日常生活当中啊，那么啊，在这个啊充满诱惑的世界中。 我们很难拿捏好自己的心啊，所以大家要清楚啊，什么该做，什么不该做啊。或者说，比如说在啊，他们的寺院附近啊，有一所中学啊，这个老师来讲给他听说啊，有几个学生啊，下午上完课啊，高中，下午上完课就去附近。 两瓶啤酒回来啊，那老师已经下班了，他们几个竟然在教室里喝起酒来。嗯，这时候啊，看门的人通知老师，老师赶紧回来。啊，看见们几个已经喝得烂醉。这时候呢，老师就问他：“你知不知道你在做什么？”知道他怎么回答？ 我活在当下，我。清 ความสักแปดข้อมันจะเกิดขึ้นสมบูรณ์แค่ตัวเดียว อีกเจ็ดข้อไม่สมบูรณ์ไม่ได้ ในขณะที่มีสติตั้งมั่นองค์มรรคทั้งแปดข้อมันสมบูรณ์ขึ้นมาพร้อมกันอยู่แล้วาาเเอ้如果我们啊好好的啊精进用功，让自己时时刻刻保持正念啊，让自己时时刻刻在 就会啊，肆意的去放纵自己啊，做一些事情。 เพียรมันมีความเห็นเห็นว่าน่ะสิ่งเนี้ยคือทุกข์ อันนี้คือวิธีดับทุกข์มันรู้จักนะ องค์มรรคทั้งหมดมันรู้จักมันเกิดขึ้นสมบูรณ์พร้อมกัน แต่ขณะที่เราฝึกสติใหม่ๆ ความรู้สึกตัวหรือว่าวิธีดับทุกข์อันนี้มันเกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วคราวชั่วขณะแต่จิตใจมันยังไม่เกิดเป็นการยอมรับอย่างแท้จริง แต่มันก็ไม่ใช่ไม่ส่งผลนะ มันก็ทำให้เกิดเป็นการดับทุกข์ 新闻、展奶这些都一样。那么，在日常生就是说，啊，同样，我们有些事情，可能通过我们的啊用功、觉知，我们能够看到自己的问题，啊，但是我们似乎没有什么力量啊，去把自己的烦恼、习气啊断掉。那么，所以说。 this week. าโอ้อันนี้คือทุกข์ทุกข์เกิดจากการปรุงแต่งนี่เอง พอเรารู้ว่าทุกข์เกิดจากการปรุงแต่งเกิดจากความหลงเราก็สามารถดับการปรุงแต่งดับความหลงได้ อันนั้นก็คือวิธีการที่เราออกจากความทุกข์ได้我开始啊，这个知道跟觉知啊，它的力量不够，所以呢，我就是还需要继续用功。那作者说。 如果一次又一次的你看到，你清楚的看到自己的念头、自己的心念，啊，由于啊你的贪嗔痴分别执着带来的苦，啊，你如果清楚的看到这个东西的话，一次、两次、三次，你是不会啊让自己重复的这样去不停的去苦的，啊，所以这个意思就是说，我们看见自己苦了。 还会让你再现的同样的、类似的那种苦的状态吗？不会。那么一次、两次、三次、四次，你应该能记清楚了。这样的一个状态就是苦。那我只要看到了自己又进入这种状态的时，候，轻松的回到打起来动作。那问题他讲哇，然后读钙，读钙，再累，读钙，再密集，念读，看， จะเห็นธรรมะตาาดูกายเบื้องต้นไปเรื่อยมัาจะเห็นจิตใจที่มันเรียกว่ารู้สึกนึกคิดหรือว่ารับรู้อะไรต่างๆเนี่ยเห็นจิตใจขึ้นมาเห็นความคิดที่มันปรุงแต่งจับความคิดที่มันปรุงแต่งได้อันนั้นคือเห็นธรรม那所以讲来讲去呢，我们现在要做的事情就是念头一跑出来啊，我就看见它。 嗯，那天也讲过了，我们可以从粗的念头啊，看到中等的念头，看到细的念头啊，这需要一个过程。有的人可能用很多年时间，而有的人可能用几天时间就能够做得到。那么大家不要急啊，不管是啊你能看得快，你能看得慢，只要你能看到自己的问题，就已经非常好了。 ี่แหละเราดูไปเรื่อย มันจะค่อยๆแยกไปนะค่อยๆแยกไป แยกรูปแยกนาม เห็นว่ารูปที่มันเคลื่อนไหว เนี่ย มันเคลื่อนไหวต่างหากทำไมนามเป็นสิ่งที่รับรู้ถึงรูปที่เคลื่อนไหว มันก็จะค่อยแยกกันไปเรื่อยๆเราพยายามทำให้ตัวนี้มันชัด ให้เห็นว่ารูปมันเคลื่อนมันไหวมันหยุดมันนิ่งนามเป็นตัวรับรู้ เป็นตัวรู้สึก เป็นตัวคอยสัมผัสมันจะแยกตรงนี้ไปก่อน 那么啊，继续的啊，在这个东西上用功啊，那么再过一段时间啊，我们就会啊发现，身啊是四大无音的一个假合，一个假的啊因缘合合的东西。那么当它在动的时候啊，你觉知你的当下，你发现这个身。

的念头在作怪啊！作者说，明明很小的一件事情啊，这个念头呢，只要一跑出来，就会像万马奔腾一样，在不停的在造作啊。明明身体的疼痛啊，或者是身体出现一些啊病，可能是只是一点点小小的啊这么一个疼痛而已，但是我们的。 烦恼习气的，它嗔是在这个念头，我把它造，作成，哦，我已经变得不行了啊，我怎么怎么样啊？然后整个人就啊陷入到一种很痛苦的一种状态，然后整个人的心啊，就变成变得越来越脆弱啊，变得不坚强。那么大家要去用功啊，你能清楚的看到啊，你的念头从。 一点点的啊冒出来，到啊无法不制的去啊肆意的去造作啊整个的一个过程啊。尊者说不是让我们跪着去看自己的念头，我们没有在修心念住，但是你在不停的觉知的过程中，你能清楚的看到我们刚才讲的这些。那来，阿弥陀佛，阿弥陀 เห็นอะไร เห็นว่าที่ที่เราหลงไปยึดไปถือไปปรุงไปแต่งต่างๆ มันเกิดเป็นความทุกข์บ้างก็ไปยึดถือว่า ความโกรธเป็นตัวเราบ้างก็ไปยึดว่าความโลภความหลงเป็นตัวเรา บ้างก็ไปยึดว่าสุขทุกข์คือตัวเรา เรามาเห็นตรงนั้นนะเห็นการปรุงแต่งมันก็คลายการปรุงแต่ง มันวางการปรุงแต่ง มันตัดการปรุงแต่งตรงนั้นได้วางว่าตัวไม่มีตัวเรา ก็ไปอยู่ในสิ่งเหล่านั้น 那么这次境界显起的时候啊，你要用的是功，就是在这个地方用啊，它疼啊，知道是它在疼，这个身在疼。我们如果我们的啊烦恼、习气的啊所有的这些念头不去再造作的话，你发现它的疼痛会减少，甚至于不疼。 你应该能做到这一点啊！这是学断断禅的人啊的学员，或者说啊，就是说在他们的啊部分，很多的出家人都能够做到这一点。基本上身体上出现任何状况，完全影响不到自己的心啊，因为身就是身，我们在用功的时候看得清清楚楚，身就是这样无常苦的，而且身。 真的没有一个我的身存在。当你看到这一点，你的念头啊清楚的知道，它不会再去造作。哎呀，我好疼啊！哎呀，我好不舒服啊！啊，那么好好的跟此觉性在一起，同样念头也是一样。啊，那些会偷偷的来袭击我们的一些习气上的念头出现的时候，啊，那么啊，你的觉性、楚的看到。 心不再造作，心不再造作，你的苦在哪里呢？พวกเราสังเกตไหมตอนนี้มันไม่มีการปรุงแต่งอะไรนะแต่ตอนที่เราไปทำนั่นทำนี่แล้วเรามีความปรุงแต่งเกิดขึ้น เพราะว่าเรามีความหลงก็แค่ชั่วคราวเท่านั้นแต่ตอนนี้ความหลงมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้ว แสดงว่าความหลงความทุกข์กิเลสตัญหาที่มันเกิดขึ้น มันเป็นแค่ของชั่วคราวเท่านั้นมัน เกิดขึ้นมันก็ดับไปได้不要再迷了，我们已经啊为这个事和这个心啊迷了那么久了啊，彻底醒过来啊，所以说还是要用功啊，在不断的啊轻松的觉知当下的过程中，你才能看到。 你才能真正做到。这个西案之说讲多少遍、听多少遍都没有用啊！或者是你书本上看多少遍也都没有用，一定要从自己亲身啊修的过程中才能啊起上作用，派上用场。好啊，毕竟，光线、光污染、光污染等等都发生，毕竟，它也类似。 กับลมที่มันพัดมาพัดผ่านตัวเราก็ผ่านไปเรื่อยมากระทบสัมผัสกั้นั้นก็ผ่านไปเรื่อยความคิดความรู้สึกแบบนั้นนะมันผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านต่อไป ไม่มีอะไรตั้งอยู่ถาวร其实啊，不管身和心出现的任何的状况就像阵风 มันมีอยู่แล้วในปัจจุบันตรงนี้ ความหลงความทุกข์เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้น เป็นแค่ของชั่วคราวเท่านั้นแต่ของจริงที่แน่นอนคือ สภาวะที่ไม่ทุกข์สภาวะที่ไม่ปรุงไม่แต่งมันเป็นของที่อ่ามันเป็นของจริงกว่า知道。 ภูพองเราเดินสบายนิ่ไม่ร้อนไม่เย็นเดินสะดวกที่สุด ทางสายเอกที่พระเจ้าท่านสอนคือทางสติปัฏฐานในการ รู้กายรู้เวทนา รู้จิตรู้ธรรมถ้าเรารู้ที่ตรงนี้นั้นมันเป็นทางที่เรียกว่ามาถึงความไม่ทุกข์ได้ ถ้าเราเดินทางนั้นไม่ไปหลงไปรู้ภายนอกนะถ้ารู้กายรู้เวทนาจิตธรรมนี่แต่ว่ายังเดินในทางอยู่ shit 回到大家的生活当中，刚才主持又强调，一定要保持觉性。再我跟大家，不管身体出现任何的状况，啊，看见它，啊，放回到中间。 บางคนอาจจะปฏิบัติไปมีปิตินะมีความสุขหรือบางคนมีความสงบเกิดขึ้น หรือบางคนไปเกิดความรู้ความเห็นเข้าใจธรรมะที่เคยเรียนเคยศึกษามา แต่ก่อนไม่เคยเข้าใจ เกิดเป็นความรู้ความเข้าใจมากขึ้น เราก็จะไปติดกับ สิ่งเหล่านั้นนะ จะไปติดกับปิติความสุข ความสงบหรือความรู้ความเข้าใจ ก็แค่เห็นว่ามันเกิดขึ้น เห็น 但没到病的程度。那么，一般啊初学二禅的人啊，会出现两种状况啊，一就是通过啊他精进用功的练习啊，他已经进入到一种啊发喜状态，就是说他的修行有一定的进步。那么他会啊整天处于一种非常。 非常喜悦，甚至到兴奋的一种状态。啊，这个时候，或者说，好不好？好，但是一定要小心。啊，好，是因为我们用功的结果，你很棒，你很用功，你才有了啊这样的一个过程。但是，或者说，一定要小心。这时候，什么最容易升起呢？啊，慢心。啊，所以一定要小心。 很多人在修的过程三天五天就认为自己啊剑法开悟，就是这样这样一个原因啊。所者说清楚的啊，清楚的明白活在当下才是我们要做的啊。然后就是说啊，决心不让我们越修越谦虚啊，决心不会让我们越修慢心越重啊，我知我大心。 不断的在增长，这才是真正的觉醒。能看到自己的问题，好好的再放松，再来用功。那第二个问题呢？啊，一般出现的第二个问题呢，就是大多数人出现的问题，就是他也在用功，但是好像是没什么太大的进步，或者是听到一些学员说，哪一些同学说他出现了这样那样的境界，他自己没有出现，自己就很急。 自作奇，尊者说：没出现比出现好，因为出现的一些境界人，他会一直执着把自己出现的东西很好，他会希望他一直处在那种发起的状态。啊，尊者讲说，发起的是生灭的，啊，或者是出现的，啊修行过程的一些境界，它都是生命。 只有清清楚楚明白的安住在你的觉性中，它才不是生命。นั้นอะไรมันเกิดขึ้นก็แล้วแต่เราไม่ปฏิเสธมันอาจจะเป็นปิติเป็นความสงบเป็นความสุข เป็นความรู้ต่างๆ ที่เป็นเรียกว่าฝ่ายที่เราจะเป็นชอบเราก็ปฏิเสธหรือฝ่ายที่เราไม่ชอบเป็นความโลภความโกรธความหลงความปรุงแต่งต่างๆที่มันเกิดขึ้น เราไม่ปฏิเสธเขาตรงนั้น เราก็แค่รู้แค่เห็นว่าเขาเกิดขึ้น แต่เขาก็เป็นเขา เราก็เป็นเรา เขาเหมือนเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นที่มันแสดงเกิดขึ้นแต่สติที่มันดูมันอยู่ต่างหากไม่ปฏิเสธอาการแต่ไม่ไปอยู่กับอาการนะแค่รู้แค่เห็น แต่ไม่เข้าไปเป็นกับอาการต่างๆนลครนบ有些学员升起的啊，法喜或者 一些啊，比如说还有其他。 บ่อยๆในชีวิตประจำวันก็ต้องทำนครับไม่ได้ทำแต่ตอนที่นั่งยกมือตอนที่เดินจงกรมไม่ใช่แค่ดีบทรูปแบบแค่นี้เท่านั้นแต่ใช้ชีวิตประจำวันนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่าย หรือว่าเกี่ยวข้องกับผู้คนเกี่ยวข้องกับการงาน ก็ต้องพยายามให้มีสติ ให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยมีสติเป็นลูกโซ่มีสติในการดูกายดูใจไปเรื่อย 有自己人，不要到处去说啊，到处去讲啊。那没有啊出现一些啊状况的人呢，你也不要去期望啊，你能像某人某人一样，因为经他讲过了啊，所以作者说不要去讲啊，都是走在路上的人，你的不一定是正确的，你的。 要把你的东西去讲给别人听啊！那么每个人，刚才者提到，每个人啊，在去动产出现的东西，基本上都不太一样啊！所以不要把你的东西一直去告诉别人啊，因为你会影响到那个啊那个人，你跟他讲了以后，他就会一直去盼望、期望啊出现像你这样的东西。那所以说，你的正确吗？ 不一定啊，所以呢，啊啊，不要去误导别人。我们每个人都走自己的路，但是真的说，如果走到最后，我们都会见面的。啊，走到最后，应该都是同一个点上。啊，所以呢，啊，大家回到日常生活当中，最主要的啊，是轻松的去举起放下每一个动作，这是最。 เราจะต้องรู้ทุกครั้งรู้จะต้องรู้ทุกครั้ง ถ้าไปทำอย่างนั้น มันจะเครียด มันจะจริงจังเกินไป รู้เท่าที่รู้ได้ แต่พอหลงไปเรียากลับมารู้ให้มันได้เร็วๆกลับมาได้บ่อยๆนี่คือความตั้งใจมั่นในการที่จะกลับมารู้ตัว ไม่ใช่ว่าจะต้องเอามันได้ทุกครั้ง ถ้าไปทำอย่างนั้น มันจะเครียด รู้เท่าที่รู้ได้ แต่ให้รู้บ่อยๆรู้เร็วๆ就是又强调啊，回到日常生活当中。 随之前面加上个字什么？轻松的啊！你一定要让整个人处在一个很放松、很轻松的一个状态啊！因为我们为什么不让他一直说要强自拼命用功？我们为什么不这样讲啊？因为只要一提到自己用功，有的人就把自己的身体分析马上处一个很紧的一个状态。 或者，我们从一第一天就开始强调，如果你的心是处于很紧的状态，你的修行是不可能进步的。因为修行学佛，让大家越修越轻松、越自在。啊，一个心紧的人是不可能进步的。那么我们讲过多次了。啊，作者刚才还提到，如何去检验自己修的好？ 你就来看自己还会不会再去谈、再去生气、再去吃。遇到这些陷阱，你还会不会心里觉得难受？啊，这是检验自己最好的方法。不要以任何出现的任何的境界，啊，这些用词，迷在里面，啊，一味的认为自己已经开悟解了。那我看你第二部分了。 วันของเรา มันรู้ไม่ชัดเจน มันรู้แบบเร็วๆ รู้แบบพลาดก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องหารายละเอียดกับมันมาก บางคนปุดบแบบพอมันไม่รู้ไม่ชัด รู้ไม่แบบลึกก็อยากจะไปหลับตา อยากจะให้มันนิ่งๆ หรือว่าอยากจะทำให้มันช้าๆ เพื่อให้มันชัดนะอย่าไปทำแบบนั้นนะรู้ว่าชัดก็รู้ว่าชัด รู้ว่ารู้ไม่ชัด ก็รู้ว่ารู้ไม่ชัด รู้แบบที่มันเป็นตอนนั้นแหละ ถูกต้อง 所以，啊，多才老师，一般啊，对啊一些学员说自己啊，已经什么都知道了，啊，什么都明白了，啊，所谓的剑法了，的学员啊所做的动作，就是一般都会骂他一句，啊，然后他马上就起学心，然后我们就一个清楚的知道，说啊，这个。 沟通到一个什么程度？我希望学员自己能够看到自己的问题。啊，往往是在老师已经说他了，他已经起决心了，他还在一味的啊强调说自己选择需要。你看，所以说，所以说，怎么迷到这种程度，还看不清楚？ 清清楚楚、明明白白，这也是我们自己检验自己功夫的一个最好。 วรับรู้มันเป็นตัวรู้สึกอะไรต่างๆ บางคนไปสงสัยเฮ้ยฝึกไปแล้วจิตใจจะเป็นแบบ อะไร ไม่สุขไม่ทุกข์หรือว่า ไม่ยิ้มไม่หัวเราะไม่ร้องไห้ไม่แสดงอารมณ์อาการต่างๆเกิดขึ้นเลยมันก็ไม่ใช่นะมันมีมันมีอยู่ มันไม่ใช่เราฝึกเพื่อให้จิตใจเหมือนกับโต๊ะเหมือนกับไม้เหมือนกับก้อนหินก้อนดินไม่ใช่แบบแข็งทื่อแบบนั้นมันมีแต่มันไม่เป็นมันก็เห็นว่าเออสุข เห็นว่ามันทุกข์ เห็นว่ามันดีใจ เห็นว่ามันเสียใจ แต่เห็นไม่ก็เป็นเป็นกับมันเนี่ยคือผู้ที่มีสติ ไม่ใช่เป็นทำจิตใจเหมือนกับก้อนหินก้อนปูนนะ เป็นสิ่งที่เป็นไม่ใช่ธรรมชาติแบบนั้นนะเราฝึกจิตใจเป็นปกตินะแล้วก็คอยรู้สึกคอยเห็นอาการที่มันปูแต่งเกิดขึ้น回去以后呢，要多做手工作啊，多精细。 履行自己的义务啊，这才是正确นะดังนั้นผู้ที่ฝึกเจริญสติจะอยู่กับตนเองก็ได้จะอยู่กับสังคมก็ได้ จะปฏิบัติอยู่ที่วัดก็ได้ อยู่ที่บ้านที่ทำงาน ที่ไหนๆก็สามารถฝึกได้ทั้งหมด ไม่เลือกไม่เลือกสถานที่ ไม่เลือกรูปแบบนะ 你都要啊，尽量的回过头来看自己，但是啊，但是不要一直强迫说，哎，刚才那一秒钟知道自己，刚才那两秒钟知道自己，能知道多少算多少，好过不知道啊，所以就是说，我们一直强调的，因为。 ใหม่ๆเราพยายามตั้งตั้งสติพยายาม ฝึกสติทำให้สติมันเกิดขึ้นบ่อยๆแต่พอสติเรา มันเกิดขึ้นได้เองเป็นอัตโนมัติสติตนั้นมันจะเป็นตัวคุ้มครองกายคุ้มครองใจเรา ผู้ที่มีสติคุ้มครองกายคุ้มครองใจ จะไม่ไปทำผิดทางกายทางวาจา หรือไม่ติดใจคิดเรื่องปรุงแต่งในทางที่ไม่ดีเกิดขึ้นมันก็ดับการปรุงแต่งตรนั้นเกิดขึ้น มันก็ไปทำไม่ดีไม่ได้นะเป็นการคุ้มครองกายคุ้มครองใจ คนที่มีสติไม่ทำผิดศีลแน่นอน คนที่มีสติทำความดีได้ คนที่มีสติจิตใจก็ถลุพ้นจากสภาวะการปรุงแต่งได้日常生活当中找自己问题啊，就是说别人都没错，就是我错啊，一定要去想我还哪里有问题，我还哪里需要改变啊，我还哪里需要提升。 他没有错，别人都没错，我不对，一定要这样啊！那么再修到一个难点阶段，呢，当你把这个心啊啊更啊自在、更清净的时候，那么啊，你应该说啊，对和错都不去说。那么啊，在我们现在这个阶段，就是说日常生活当中一定要去，不要再去看到别人的问题，看到别人。 是因为你的心还不够干净，你才能看到别人的错误的部分啊！所以提起学习，回到当下。对和错是因缘和合别的东西啊，说不定谁对谁错，根本就是要讲的。所以不要一直执着自己对正确啊！你这样执着的结果就是你啊！昨天我。 รู้ไหมเราทำอะไรอยู่นั่งอยู่รู้สึกตัวเนาะ还是跟着我们讲事情好了，一直想到什么对什么错了。หายใจเข้าหายใจออกรู้สึกไหม现在你坐在哪儿知道吗？你的左边身体后背是弯的，你知道吗？ จิตใจเป็นปกติตอนนี้รู้สึกไหมไม่ปรุงแต่งอะไรไม่ทุกข์ใช่ไหม现在的这一有在造作吗？没有。你有在贪？有在生气吗？นี่แหละนะคือการปฏิบัติธรรมพยายามกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้บ่อยๆกลับมาอยู่ปัจจุบันบ่อยๆอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆนี่แหละเป็นการเดินเดินทาง สู่อริยมรรค อริยผล สติเป็นเหตุทำให้เกิด ผลคือความไม่ทุกข์ สติคือการเดินทาง เป็นเหตุที่ทำให้สู่ผลคือการไม่ทุกข์เราทำเหตุให้บ่อยๆทำเหตุบ่อยๆผลจะเกิดขึ้นเอง ไม่ต้องไปคิดว่าเมื่อไรจะถึง เมื่อไรจะดิเมื่อไรจะถึงที่สุด ขณะที่ทำเหตุถูกต้อง ตอนนั้น ผลก็เกิดขึ้นในปัจจุบันอยู่แล้ว就是这样啊，不停的回到当下。 不停的啊，回过头来看自己啊，常常的知道自己的身、的心处在什么状态啊，这就是我们讲的决心啊。决心会带着我们啊，那所以说决心会产生的就是智慧，智慧会带着我们在不管是啊啊世间啊还是出世间，我们都可以自如的啊游走。 那么啊，大家，不管是在寺院还是在家里，千万别忘了回到当下、顿顿上啊，好好的活在当下，这是我们可以一直走向解脱的路。那么今天就到这。家。